rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu aho hose mugatanguza akamenyetso guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi nuko rero nk'uko mwabyumvise mutubwire amakuru utashoboye kumenya cyangwa tutayashikirije neza uko ngo bashike ku nyota uko mwabyifuza gutyo mutubera ijisho nk'uko isanganiro ari yanyu yanyu kandi ari iyacu nuko rero murashobora kutwakura nabimeje kubabwira nimero mu kurindira reka tube turabashyiriramo tuno turirimbo mu kurindira amatelefone yanyu arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima 감사합니다. radiyo munywanyi wa mbere mu kiganiro iwanyu havugwa amaki alo ni amahoro ego ni impore ego tuvuga nandi uri hehe geni eh, butoye ituma mu ntera ya rigi muri komine nyabitsinda toma urakunda eh, kutwakura nizere yuko eh, uri ijisho rya sanganiro kabisa mu ngenda nyindimwe mu ngenda nyindimwe mbere na cyane cyane ni ukuri mwabuze umwanya mwiza wo kugira ngo atere amashugwe kuri iyi myaka mumaze kuri iyi myaka mumaze cumi n'itanu eh, mumaze mudukora ibikora uza wabikoze ariko ni ukuri yenda hateye amashugwe kabisa hmm. ingendo zizasanga turi inyuma yanyu kwa kweri mukomere kabisa kandi mukomeze kugenda mukorana n'abandi neza kabisa kugira ngo ibiganiro byacu byanyu bihangane urakoze cyane ndagushimire ku ah. izina ry'abakozi bose baradubisanganiye yego cyane hanyuma y'igisigaye turanezerewe nuko akabura kongeye kugaruka twari tumaze iminsi duharabye ikirere kiduharabitse kabisa ariko ejo bundi ku isabato umunsi benshi bazi ngo ni wa gatandatu imvura yaraguye kandi imeze neza mm. n'ikirere n'ubu ikirere kiraboneka neza iyo ni inkuru ya mbere iyindi ayandi makuru utamenye thomas nta yandi nta yandi kimwe gusa gikuru kwari kugira ngo atere amashugwe kabisa kuko imyaka cumi n'itanu dukorera ibikora inka n'imyaka myinshi cyane urakoze cyane kudukeza aho mu ruyigi ubandanye ukurikira dusanganiro nk'uko waba ubundi munywanyi ku murongo alo alo ni amahoro alo agatelefone kanyu ntigatuma tuvugana neza sinzi ko muhagarara neza tukavugana mbega yemwe murazi uburundi kibare cyacu akayaga n'ikiyaga ubundi munywanyi ku murongo alo alo amahoro yego tuvuga nande muri hehe alo eh, nuko ni ikigano ni aho iwanyu havugwa amaki mushobora kutuhakura turafite umunyanya ku murongo alo alo ni amahoro amahoro yego tuvuga nande muri he ah, ni umunyagihugu yibereye mu gisagara cya bujumbura mu kibenga mu kibenga amerika yego mhm, amerika ni amahoro eh, ni amahoro turashima kabisa yego amerika kuba atakuzi amazina umuntu avuga ati eh, atarayatazira diyomedi diyomedi diyomedi eh, bazi ko yitwa diyomedi mugabo akazi na basanzwe ku izina rya amerika mhm. amerika ho mukibenga n'amahoro yego turashimye uwiteka mm, amakuru utamenye ngaho mukibenga amakuru utamenye sawa e, urabona hari amabarabara aca mu gisagara cya bujumbura ahantu bica kwa ntembagare ahantu bita kwa ntembagare yego burema hameze mm-hmm. gute mu mabarabara shoka imwe nayo tumenyera barabara kameze neza yego mm. abanyabwoba ntembagare mm, ni izina ry'umuntu amerika ntembagare ni izina ry'umuntu cyangwa ni izina bahaye aho hantu kubera aho bameze nabi urumva n'ahantu nyine bari abantu urumva urumva yahora aha hari ahantu haba mm, niwe asanzwe ahabona ntembagare yego yari umukecuru cyane mm. yego kabisa baturabire kabisa bari dukorere kabisa kuko dufatanyije n'abanyagihugu twese tubikore mm. eh, kuko ucurabye barabara si heza kabisa urabona imiduga isigaye cyaho mm. none ubona abanyakibenga bashaka kubyitabira byoroshye muri amerika yego imiduga iguma irengera icyaha gutera eh, atubona abanyakibenga babahamagaye bo ushobora kubona nyine yego kabisa dufatanije n'abanyagihugu tugakora ibikorwa rusange tuba tubakora mm. ego aya ni mavuta y'amanyamerika amakuru nayo ni ahantu mu ntara ya kayanza bita muri komine rango hari ikiraro nyine nsaba perezida cyane ba komine rango hari aho kiriya kiraro urazi gicamo abantu benshi bafatanyije n'abo muri komine muhanga bagikora kuko abana abababujumbura bose baduga niho bajya ego kabisa basabye yuko bakora kabisa kuko abantu bagwa mu rundi nkokoma kabisa kubera ikirasi mhm. urakoze cyane amerika halo ah, ka telefone ka Amerikani kamukundiye ariko asa n'uwari yadushyikirije yuko ahitwa kwa ntembagare mu kimbenga ibarabara rimeze nabi agahamagara abahaba bose bahaca ko bogira butanga intererano mu ntumbero y'uko iryo bara rishobora gukorwa bakanasaba yuko hakorerwa ibikorwa rusange nuko rero turabandanya na kino kiganiro aho iwanyu havugwa amaki mushobora kutwakura kuri mirongo ine na kabiri mirongo ine na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri turafite umunyanya ku murongo alo alo ni amahoro ni amahoro cyane tuvuga nande ni umuntu w'ikarusi mhm, umuntu w'ikarusi yitwa nde yitwa ndaruza nesiresitesi Mm, celestin nagomba kubashimira sa ah, celestin agatelefone kiwe nikamukundiye ko tubanira tuganira akaba ari karusi mushobora kutakura kandi kuri mirongo ine na kabiri mirongo ine na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu cyangwa mirongo irindwi na gatanu majana icyenda na mirongo ine na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu umunywanyi ku murongo alo alo alo yasaga igihugu gifashe isanganiro ku isaha zibura iminota icumi munganye ku murongo alo alo n'amahoro yego n'amahoro mhm, tuvugana nandi uri hehe nitwa desire desire uri alo desire reka twake ubundi ku murongo alo alo alo ni agatelefone kuno muntu nikamukunde ko tuvugana ngo twumvikane reka tubandane twakira abandi banywanyi ku murongo mwinga bw'ibyuma ni emetise mitebutsi kuri mikoro ni pacifique icubahiro muri ko muraganira mu kiganiro aho iwanyu havugwa make radisanganiro umunyanyi eh, ku murongo alo alo alo amahoro ni amahoro tuvuga nande muri hehe daniyeli muyinga mu rutana daniyeli muyinga mu rutana ku mpinga mu rutana daniyeli ku mpinga mu rutana daniyeli n'amahoro asha n'amahoro kwe mhm. amakuru tutamenye daniyeli ushobora kuba utamenyere bamwe bapfuka imvura yuko ari sawa natwe bahita ikoreye akajagari ntiworaba imirima yawe itwawe nka yose ibiti amavoka n'ibindi byose n'ibitoke byaranye bihonye cyane cyane aha gacimbiri kinyamugongo ku mutumba w'ubutambara gacimbiri gacimbiri kinyamugongo ku mutumba w'ibutambara muri zone mpinga muri komine mpinga kayovu mhm. hateye eh. imirima yaratwawe imirima yatwawe cyane gose gushika aho gasha imirima aho bari bateye ibiharagasika n'ubusize ntiworaba byo byatembe mm. bitera bishunguruka muri komine Kiraro umva abantu nyene barifungurije bamwe bamwe bari cyo kiza caciye iyo mvura yaguye ryariga Daniel iyo mvura yaguye ku munsi wa gatandatu iza gusongera isibe cyo kuwa muhungu mu basamu nani mhm yego abashaka abandi kandi nk'amahoro yari akwiriye ashya nta ngorane mugabo ukwiye se gusa iyo mvura yakeye neza none ibintu mhm. mm. none ubona mwikeka inzara mwikeka yuko mushobora kumererwa nabi kubera iyo mvura ashya ni inzara nyine kubera abantu nk'ubu bameze nk'abatunzwe n'agakubi niko kari kameze nk'akarimo karasa mu kugira umuntu arindire barabwira ko none nta kikisha kirakukumura byose kiratwara bihora abakorera abagira neza boraba bakagarukira ku miryango imwe imwe hariho abantu bashobora nyine gufatwa n'inzara harya n'ubundi ubukene bwari hataha usaba iki none ga daniyeli icyo twosaba nuko boraba bakadufasha naho boduha imbuto nk'ubu igihe kiba kirarengana ntawe bagitera nk'aho nyine cyaharuye uburyohe bwaragiye hasigaye ari isi y'urutare ijya se yo niyo yasigaye ku mirima imwe imwe ibiti amavoka ibitoke byose cyarahurunganije nyine n'abari bafite ibitoke ntiboraba ubu ntibarasubira kugira ngo bajye agatoke cyane banywa akaga mhm. urakoze cyane daniyeli eh, eh? urakoze cyane nawe namwe murakize neza muheza gigi urakoze cyane aho muri mpinga akayove mubandanye mukurikira radisanganira ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ubucurara ewe burundi ngira ndakuririmbe hadisanganira ubundi bunyanye ku murongo alo alo ni amahoro ego mwoduza akajwi ni amahoro ego tuvuga nande muri hehe nitwa niyo ngabo ndiwo ngaha muri komine butaganzwa mu kayanza mm, niyo ngabo ahi butaganzwa n'amahoro e, ni amahoro mugo nagomba ndababwire byashitse ngaha muri butaganzwa makuru mutashoboye kumenya alo nagomba ndababwire amakuru yashitse ngaha muri butaganzwa mutashoboye kumenya ego tubwire aha muri butaganzwa hari ukuntu hari ingorane hakira akarenganyo k’umupeke ashobora gufunga abantu muri kontineri hari mhm. n'ibintu byabaye byashyikiye n'umuryango wanjye mm. yego kabisa ni ibintu bibabaje ibyo bintu byo muri kontineri twabiheruka hamwe mu magume hasanzwe none hariho agasho kazwi muri butaganzwa kakira abanyorora abafungwa kariho mugabo abantu b'abana rugo nta gasho bafise baca babashyira muri kontineri mm. umuryango wanjye wose warafungiwe muri kontineri mhm. bivuye ku bintu by'imanza z'amatongo mhm. kandi byarambabaje rwose ibyo byabaye byariganiyeho si kera ni mw'uko kwezi guheze mhm. mw'uko kwezi guheze naragombye ndatakamba ndanaterefonera musitanteri biranka mugabo rero ikintu kigiye kumbabaza ni uko abakoze amakosa yagiriza amakosa bari abagabo abagore bagiye kurabana baca binjiza mu gasho nabo abagabo binjiza mu gasho kabo nabo abugaranya muri kontineri mm. none iminsi yose abakenyezi bafunga muri kontineri cyangwa n'ibintu bishyika gakeya mbeshere uragenda witohoreze nawe n'amakuru ndaguhaye mm. kandi ndayivuze kuko umuryango wanjye wahora muri kontineri mm. bizwi mbeshere niko bafunga urumva uwo mopeje mushasha wewe nta kindi yashyitse abafungira mu gasho ari hagishika Mhm. Uh, none bagejeje intwaro bamusitantire ngaho babivuga ko iki naramuterefonye biranka mhm. ndagerageza ndatelefona umujiji iwe byatumye bivaho kubera byari by'amatongo bari base kudusomera urubanza bavuga ngo rwaraciwe mhm. uwo mujiji we ntiyanyitabye telefone yagumye isona kuko byavuye no kuri bo kubera bari kubaka Mm, agatelefone ka niyo nkuru ni ka mukundi kabandanya ariko yatubwiye yuko hariho abantu bandanya bafungwa mu kibanza kitabereye konteneri ku batabimenyereye akaba ari ikintu bavuga ati cy'ikizu kigendera ku modoka inyuma zimwe usanga zikwegana ah, rimwe na rimwe ugasanga izo konteneri zikaba bakazishyira ahantu zigashobora kugurwa zikongera kugagwa gutyo ugasanga barazikoreramwo ibintu bitandukanye mu cy'ibitoki byarabuze turiko turabyumva ibutaganzwa n'amakuru tuzokwitohoreza tukabamenyesha uko ubyifashe neza na neza niyo nkuru ibutaganzwa tumushimire reka tubandanye na kino kiganiro iwanyu havugwa maki ku isaha zibiri zibura iminota itatu muri studio radiyo isanganiro eme tuse mitebutsi kuri miko pacifique cubahiro ewe buru ndira ndakuririmbe ewe buntumbi ngucurarambe usani juru rishari ry'inyenyeri usana kayaga ko kumugoroba usana amazi y'umusarara kanje keza nakunze kama kumutima umunywanyi ku murongo alo alo alo nturambuzagarare wari barutse imvura nyazo ziharanira amajambere nta murundi w'umutima yovyibagira senga ryisangi riva kumana kamwe amata n'ubuki warahahajura ntahenagurwa mpore ndi watembye iyakuremye nikuzigame ntuzorwe mwisanganya nurambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharani kugira amajambere nta murundi w'umutima yovyibagira ku isaha zibiri zuzuye neza muri studio za radio isanganiro mu kiganiro hewa nyuma havugwa make turakira amatelefone yanyu munyanya ku murongo alo namahoro namahoro alo alo namahoro alo abo wabyaye urabegeranya nta murozi nta mwansi azo kwigera ahirahira ngo agukore mukwa nturambusagarare wari baruwa simfura nyazo ziharanira amajambere nta murundi w'umutima yovyibagira we burundi abatakuzi bazotira karembe umunywanyi ku murongo alo alo alo bazova iwacu batamacumu baririmba bati nturamusagarare waribarutse imfura nyazo ziharanira radiyo isanganiro ikiganiro ni ahiwanyu havuga amaki munyanya ku murongo alo eee jende umuntu rwo kudutwe alo

haguye imvura eh, imvura yamaze kwitwa imvura y'ibigori mm. muri muri komine ya eh, muri komine ya ruyigi eh, mm-hmm. none rero abakunzi b'ikimo yo kubona amazi tukabara mm. amakuru nawe yaje murakoze murakoze cyane Would he know? amahoro ego tuvuga nande muri hehe muti alo yego tuvuga nande muri hehe agatelefone ah, kanyu ntigatuma twumvikana neza sinzi ko mwovuga cyane ati tuvugana nande muri hehe ejide aha uri hehe muri ryansoro mu ryansoro igitega ejide yego ejide amakuru utamenye ngaho mu ryansoro uti agatelefone ka Jide kamukundiye ariko twagiye tumva ibibazo kumbure by'ubuhinga ariko ntibibacintege mushobora kubandanya mutwakura kuri nimero mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu gutyo mugashobora kutubwira ayo makuru mutamenye cyangwa amakuru tutamenye cyangwa ayo makuru tutashoboye kubashyira ku nyota ariko mufise icyo mubizi ko gusumba rero ni kwiradwisanganira mu kiganiro aho iwanyu havugwa make y'umutima adisanganiro umuryango ku murongo aro alo nitwa taransite iyo ndi musonga ati kuri radiyo sanganiro ndabumva mhm, taransite n'amahoro yego n'amahoro kabisa yego eh, tuvugana uri he Eh, transit akazina kagatazirano ntidushobora kuganira ngo duhuza kora telefone kiwundi bunyonyi ku murongo allo allo alo kunza kangundira akangojamara ndiko ndamuvura mbekaye namubona gute mbekaye namubona gute mwana ntimba wanjye ikirere kimbanye haduye isangano ku isaha zibiri zirenze ko iminota umunani turabanda n'ikiganiro iwanyu havugwa amaki aho mukatubwira amakuru tutashoboye kumenya cyangwa amakuru twashikirije ariko mukaba mudufitiye bishasha tutashoboye kumenya nuko rero ni kuri radiyo kuri mirongo ine na kabiri mirongo ine na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri umunyanyi ku murongo wa alo alo ni amahoro alo tuvugana nande muri hehe agatelefone ko namwe kamukundiye ariko tubona umenga hari ibibazo by'ubuhinga ariko mushobora kubandanya mutwakura gutyo tugerageze twumve ko twuvugana eh, twumvikana yeah, yeah. hadisanganiye umunyanyi ku murongo alo ni amahoro tuvuga nande ndazimana jya mhm. uri hehe ku mpanda kuri seride ku mpanda kuri eseride muri komine mpanda mu ntara ya bubanza ego uh, amakuru utamenye ngaho ku mpande halo ati amakuru utamenye ngaho ku mpande eh, aha tuvuga nande inyambe nditwa kaburende aha rohan eh. ubahe bangahe inyambuzi Mhm. aho inyambuye mu ntara ya bujumbura amakuru utamenye ngaho inyambuye hariho umugabo ngaho yakubise umugore mhm. aramugira nabi rwose mhm. kandi itangazo rero ni uko umupezi yamutwaye ngo agiye kumufunga ibyo byabaye ryari garoha byabaye ku munsi wa mungu mu masaha munani rero amufunze atamufungura bukeye bwawe biratangaza rero kubona iyo muntu atapfunga munsi nyine none kuri mwebwe mwifuza yuko aguma afunze kuko uwo muntu amakosa aguma ahohotera uwo mugore si rimwe si kabiri mhm. yaramukubise gusa ahakwa kumwica mhm. abahungu bajya baharanira amahoro niba bamujyanye kwa muganga mhm. ubu rero afite umugambi wo kuza kumuhohotera ngo mu bitaro mm. nibyo avuga nibyo mwibaza ari bitaro mu iremba mm, none uwo mugabo we n'ibyo avuga n'ibyo cyangwa n'ibyo mwebwe mwibwira uyu mugabo n'ibyo avuga n'uno munsi niyo ndahamye mhm. bafata n'amasanamu dusombere mhm. umuryango dukorana kugira ngo turaronke tworondere uwo mupeti mhm. yamureka byumvikana mm. yo mupeti yaba afite urubanza mm. n'atarekura uwo muntu atagize amatohoza ngo bazi ibyo bintu nyine byagenze muntu wari none hari icyo mwa basabye babafashe mu ntwaro kubera uwo muntu ngira baramutinya cyangwa mm. batamutinya baba baragigenza mm-hmm. barafata ngo bajye amatohoza baramukunda bagenza uwo muntu mm. mu ntwaro abapolisi bajya kumufata ubwa mbere abasirikare baramufata ariko uwo muntu amakosa y'amakora baguma bati bamurekura nta minsi amara mu bitaro mm. amara barafunze dore mhm. eh, turumva ko ari ikibazo cyo gushikiriza inzego zo hejuru umuntu mbere y'uko baraba y'uko uwo muntu koko arekugwa biciye mu mategeko cyangwa hari ikindi kiba kinyegeje muri iryo rekugwa ry'iwe reka n'umuriro turi turavuga ati hamwe n'uwo muntu mm. musanga mu bitaro akamuhohotsa akavuga ngo ngo yasanze yari ihene byose wamwita akaburana neza mm. ubu hamwe musanga mu bitaro akamwita wumva tutadufata abajejwe intwaro uwo mopeze ngaho mu isare yamurekuye ntibazoba yicishije uwo muntu mhm. ariko nibaza ko bitazorinda kugera ngaho abafise icyo baterera aho inyambuye bashobora kugira icyo bakoze na cyane cyane no kwikano kamo uteye umera nk'ubutabariza urabiko twasemerera kugira ngo uwo mopede yisubire ko mhm. abahungu baraniye amahoro bariko baravuga ngo uno munsi ngo baramusubizayo Uhuh. kubera yanze gutanga amahera mu bitaro uhuh. ariko avuga yuko uno munsi wamusubiza cyangwa hari ejo ngo bazamusubize avuga ngo atange amahera mu bitaro ariko icyatubabaza cyane cyane uko yari umupediatri atamurekura murakoze cyane nuko turabona n'ikiganiro iwanyu havugwa amaki uwundi munywanyi ku murongo alo ego alo ego uhuh. ari kuri ndi muri komine buraza ku musozi wa buriza mugo kubibe duhana ubube na na rutovu mhm. mu ntara bururi mhm. ego amata kumenya no ukuvuga ku munsi wa gatanu niho aba mu ntuze musitane yarungika ntuze shefu de zone wo muri ntuze muri buriza muri komine buraza mhm. na ntuzeye no ku musozi Eh, wa wa chondi safety zone ariwo muri ntuze komine utovu mm ngo batse ngo ku ku kugabura ngo rubize ngo gwa burune na ntuze ye na ngo navuraza na gitega mm -hmm. rero icababaje icatubabaje twebwe abanyagihugu bo muri ntuze ye ku musozi wa buriye mm -hmm. nuko ako bari bavuze yuko baza mu masaha ya saa ya saa tatu yo mu gitondo mm-hmm. hariho n'abanyagihugu kubera urubibe rw'intara n'iyindi si cyo kimwe no kugabura akarimbi k'umuntu n'ubundi mm-hmm. ubwo baciye baza isaha cumi n'imwe z'umugoroba aba twamaze gutaha twaje saa tatu n'abanyagihugu benshi barindiye kuraba ako karimbi ukuntu bimeze mm-hmm. rero baca baraza baza ku mugoroba mu ijoro abamaze gutaha abanyagihugu bashobora bavuga ati ko twamutse tuza ati turakora igikorwa cya tuzanye rero mhm. icyatubabaje ni uko badutanije n'abanyagihugu bo muri mpuzeye muri komine rutovu kugabura urubibe rw'intara n'iyindi abanyagihugu batabibona nko mu bisanzwe bari twebwe abanyaburaza gusa none mm, bujya mwebwe murabifitiye uburenganzira ko uburimbi bw'amakomine nibaza yuko niburi buri hateza kuba hariho abantu bagejwe intwara uh, mm. ku rugero rw'intara natwe nicyo gituma byatubabaje twaciye tubona yuko ari nko kuduteranya kubera bikurara bariho nk'itongo byarimwo umuntu wo muri ntuze bururi byaciye rijya igisate gitoya cyaciye kijya muri ntuze ye gitega Mm-hmm. umuntu agiye rero imishoge n'uwo muntu siho yari mm. rero bice biboneka yuko byaduteye amakenga n'uwo muntu siho yari nta n'umushinga nta n'umunyagihugu n'umwe wo kuwo mutumba wo muri bururi yari ahari atari shefu de zone wo muri nuzeye wo muri bururi ngaha muri zone ya conde mm. urumva naho uri umunyaburaza uragaya icyo gikorwa turakigaya cyane rwose bice umwengano kuduteranya kandi babigize mu ijoro mm. ibyumviro cumi na zibiri Eh, uno munyagihugu ntiyashimye kwivuga izina ariko ariko atubwira ikintu umuntu ataramenyereye aho abamushefu de zone ashobora kugabura akarimbi hagati ya makumyabiri n'abiri nityo tuzobananya tubatohoreza ah, tuyibutsa ko iwanyu havugwa make iminota cumi n'itatu turaza gusozera kino kiganiro ariko turacarindiriye amatelefone yanyu kuri mirongo ine na kabiri mirongo ine na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu umunywanyi ku murongo alo halo halo ni amahoro ni mpore yego tuvuga nande muri hehe kumwe na jamari abakora ari muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi jamesi ni amahoro ga eh, ni mpore yego aho muri ruyigi ni amahoro eh, ni akavubo yego amakuru eh. tutamenye jamari webwe amakuru yo twavuga mhm. bwa mbere iradiyo ntituyumva muzima muturabire mu dukorere tuyumve kabisa ubu ntituyumva nk'ubu nkoresheje gutomboza icya mhm. eh, kabiri mhm. eh, imvura ni ukuri ntigwa muri komine kinyinya ni ukuri kugeza kuri ino saha nta n'udutete na rumwe barashyira hanze mhm. ni ukuvuga rero iki kibazo kiraturemereye kabisa mu gihe ikomine ya kinya kanini akunda yakunda kubirimwa mu biharage cyane kuri ko nyabitsinda rero kabisa iki kintu nicyo twari duhagaze ko hamwe ibisigaye muri rusange ikitubabaje ni intujyane uyu murongo wa musanganiro udafata kabisa ko ahantu benshi bavuga ati none yagiye hehe ugasanga rero twebwe nka turabivuga ati twe natwe ntitubizi hagomba tubibamenyeshe umenye ko tubwisanganiro ku murongo wa mirongo ine n'icyenda n'ibice bitatu bya n'inzu bategeza ego reka twizere yuko nk'uko bw'ibyuma bari barabyumva imetuse mitebutsi eh, nawe nyine ashobora kugira icyo ashikirije mu bo bakorana batandukanye mu ntumbero y'uko iryo cyangwa hirya y'icyo kibazo gitorerwa umuti kuko ni ikibazo kiri ko kiramara iminsi ijya meze ego none nta buryo mwaduhumuriza mukajubwira reka twese tugira ubwoba iyo tumaze kubyumva bigena tuba twibaza ko nk'iyo hari ibintu by'imigombano by'uko nenga hari ibintu bigomba kuduhava bayugana kwa twumva ibyo ari byo mwe muduhumuze mutubwire ikiyaba carabuze nk'uko iradiyo amatwi oya jama kumbure amakenga ntiyoshika ngaho gusa ni ikibazo mm. cy'ubuhinga cyagiye kiribonekeza kujanye n'ingene ibyuma byoshobora gushikana amajwi iyo muherereye uh, bitaraboneka kugira bishobore gutuma mushobora kumva neza radio isanganiro nta kindi kibazo eh. nyamukuru gihari hanyuma ikindi cya nyuma mm-hmm. uyu murongo wa mitere mukoresha kuri telefone muze mm. muturabe abahinga bahinyanyure kuko twebwe turabumva tumumva harimo akandi kantu gatuma amajwi bitagenda neza muze muturabe muduhinyanyurire mwaba mukoze urakoze cyane asante sana ubundi munywanyi ku murongo alo ni amahoro yego tuvuga nande muri hehe ubundi shadarake shadarake ni amahoro ni amahoro kabiri mm, wege iradiyo yawe cyane sinzi ko wayizimya eh, ni amahoro mm-hmm. shadarake ah, uri hehe rero nagiye kwirinda neterewe no kuba numvise ikiganiro ko ndakunda kwikirikana kenshi na kenshi mm-hmm. mm. uri hehe none gashadarake cyane agenda imuyinga aha njyewe hmm, nanjye amakuru utamenyesha darake cyane agiye amakuru kandi si byinshi ni ukuvuga hmm. we hari umunywanyi mu kanya butse ngo abantu ngo abategetsi ba komine bagiye gushinga hmm. turindi ku mugoroba nagenda mwumvishe umukozi wa leta si ukuvuga ko akora akazi kamwe ku munsi ibyo ni ibisanzwe ni ukuvuga bubu baje gushinga uburimbi na masaha y'umwanya w'akazi kandi umunyagihugu we ntacyo biba bimuraba ko mhm. amatongo baba batwaye ntisaye barimo mm, ariko eh. urumva twifuza cyane ko tubwira amakuru y'umuyinga ujya yashikije uko yayibonye Eh, radisanga nazo zishobora kuhashika yumve neza yuko ibyo bintu biri mu muco yibashikirize abumviza radisanganiro bose ingene ibyo bintu byagenze go ayandi makuru je kweri ndanezerewe mhm. nuko agatelefone kuno munywanyi muyinga ntikamukunde ko tubandanya tuganira ah, turabandanya na kino kiganiro mu minota icenda ariko twibutsa yuko muca mukurikira amakuru ya BBC gahuza miryango mu kurindira twakira amatelefone yanyu munywanyi ku murongo alo alo namahoro alo namahoro amahoro eh, ni kuri radio isanganiro kaze eh ah, ah, ni pacifique cyubahiro ego jackson mhm. jackson aho mwakira ni jackson mwakira mhm. jackson aho mwakira amahoro urumva twebwe urazi yuko tutabumviriza neza ijana ku ijana mhm. abumviriza ah, mirongo umunani ah, n'umunani n'ibice abumviriza mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu ntitwumviriza isanganiro murazi yuko byanse rwose twebwe bije nkabyo biri barambwira ngo nisanganya wayishize hehe ukamenya mm. nije nzahiri ariko tuzi kwita gashi neza benshi bazi mbere kwita na gisamirano na gatoya mm-hmm. jewe kubera nzi amasaha mm. nakoresheje nyene urya mwanya wanyu nyene mutangurirako twasaba mm-hmm. kweri uwo muntu ajejwe ivy'isanganiro diregiteri mm. ko yodufasha kweri isanganiro igasamirana mu gihugu cyose kweri twaba twashima imana mm-hmm. yego kweri icyo mugishikiriza kweri kandi ndagisabye urakoze cyane eh, urumva isanganiro nta na gatoya naho woduka na hehe naho umanika urutsinga ntushoboka mm. ikintu twumviriza ko ni ibintu twahawe muri limitere ukoresheje mm. amatelefone mm. ariko ni telefone yakuyijyana mhm. ukaca wandika amajana umunani na cumi na kabiri mhm. umuntu abatora mhm. aho turabumviriza kweri nta ngorane mugabo biguma bicikagurika ntawongere n'ayandi tutabumvirije ngaho ntitubatora kweri mwodufasha kweri tukumviriza isanganiro sinzi ko mwoduha umuco yuko itatu gusamirana nuko tutayumviriza oya turiko turakora ibishoboka byose kugira mushobore kuzotwumva mu gihugu cyose yego kweri mwamukoze urakoze cyane Jackson ikindi nacyo twe twumva yuko ibarabara rya nyabikere mm-hmm. murumba mwakiro buhinyuza mm-hmm. burigomba kuzokogwa n'ikaburimbi ngo barisige mugabo twe twumva ibihuha ntituramenya ko byo bari byo mm-hmm. ibyo twebwe abantu benshi biri baza ngo ngo nibyo nyine ngo rizokorwa twe nabyo turamenya kweri mm. nibyo twababariza kubera atari n'amaradiyo ino twumviriza kweri yacitse mm. nabyo twumviriza ntituramenya ko ari byo mm. yuko byo batari byo yego kweri icyo twashaka kimenya nyine twumve ko riba iterambere ryacu nyine ryadushwayemo urakoze cyane yego ikindi cya nyuma n'abandi murabyo ko ndumunywanyi ingendanye ikomeye cyane kandi nabuze umurongo kubera iradiyo iguma iducikagure mm. icikagurika mm-hmm. urazi yuko twari dufite ikiganiro cy'imyuga ku munsi wa gatatu no ku wa mbere yego hariya ingendanyi twari dufite iya mbere ikomeye cyane yo muri australia bucumesi yaki mm. bazi yuko aribo twahora dukominikana kweri tukavugana mugabo urumva ko baba batwibagiye mm. basaba yo gukora isanganiro gushika no ku bonane twaba tuyumviriza byaduze turavugana ukuntu biriko biragenda kweri mwamukoze nkaba nk'abajya barogesitari tukaza turavugana kweri urakoze cyane reka twizere eh. yuko bizokunda jackson yego mwamukoze kweri yego aho imyakiro mubandanye mukurikira radiyo isanganiro na watu bakurikirana mirongo inani n'icyenda n'ibice bitatu murakoze cyane nuko rero turabandanya na kino kiganiro mu minota ine turaza kugisozera ah, ubuhanga bw'ibyuma emetusa mitebutsi kuri mikoro pacifique cubahiro umunywanyi ku murongo alo alo alo ni amahoro yego tuvuga nande muri hehe halo ego jafeti amakuru utamenye ngaho mu ruyigi halo halo bateye ibigori muti ibigori mwateye byagize mwegere iradiyo sinzi ko mwugabanyije cyane ati hataye ibigori kabisa byari byafashwe n'ubukoko ibigori byafashwe n'ubukoko rero umusumba wa nyarusange ni kabisa ukimomoye ugasanga amafaranga kacinjiyemo indani aho ni muri ruyige majyane agatelefone kuno munani kamukunde ariko reka tumenyesha yuko hari indwara yateye ibigori eh, mu karere ka ruyigi twizere yuko ano makuru ushobora kuyatohoza tukamenya ibyo ari byo neza na neza ubundi munywanyi ku murongo alo alo reka muri bw'ibyuma batumire amate umunywanyi ku murongo alo Allô Allô byananiye ku ishure ngo biragoye ku rugendo ngo nananiwe kuringaniza ngo namananiza tiro ry'inka mubwire gute mu kubaho guca mu jisho mwananje adusanganiro umunywanyi ku murongo halo halo nuko ku isaha zibiri zirenze ko iminota mirongo ibiri n'icyenda turabona umunywanyi ku murongo halo ni amahoro yego tuvuga nande muri hehe yego turabona umupolisi umwe yamara ariko araza kuburunga muntu ugiye ku mutumba w'igihe mm. reka ntaha ati ngo umukoteye ngo umuntu ugiye ngo ni uwo muri mitero y'abantu ngo ntakwiriye gutwara mm. eh, biratubabaje cyane biratubabaje cyane kandi n'umushefu de posite wo muri magana he mm. yaraje kubiraba ariko barabuduhereza eh, nanjye nanjye ndabakiriye icyo cyiyumviro kugira nawe niyo bibona arobe kubi mm-hmm. wowe byarakubabaje rero aho uherereye Eh, nuko ni no kuno munyagihugu mu ntara ya murambya dusoze kino kiganiro iwanyu havugwa amaki nshimire abagiye baratwakura bose thomas mu ruyigi eh, daniel mpingakayove muri rutana niyo nkuru ibutaganzwa mu ntara ya kayanza rohan akaba yari nyambuye eh, mu ntara ya bujumbura aho bose batwakuye tubashimire tubifuriza kubona murutera manana ikiganiro gishasha ikiganiro gishasha gishasha ayiwanyu havugwa make akabari ku munsi wa mbere nk'aho twatanguriye bakunze ibi ayiwanyu